sovietinis Kaunas po antro pasaulinio karo, kaip minėjau, tapo tokiu mm, mona nacionaliniu miestu. E, Nelietuvių Kaune gyveno, na, skirtingų laikotarpių, nuo 8 iki 10 procentų, daugiausiai mm, rusų, bet, kaip minėjau, e, labai ne, ne vienodo tipo Kauno rusų bendruomenė buvo, skirtingi mm, žmonės na ir galima taip sakyti kad e, kaunui jau taip pavyko kad skirtingai nuo kitų lietuvos miestų jis labai menkai nukentėjo karo metu kaip e, miestas gyventojų daug žuvo daug e, iš tų šešiasdešimties tūkstančių kurie dp stovyklose atsidūrė labai daug kauno gyventojų na tiksliai ten turbūt suskaičiuoti sunku nes na kas tuometinis tas kauno gyventojas kaune gimusių ne tiek daug bet na tie kurie dirbo turėjo namus kaune ir ir, ir panašiai jų tikrai daug represijos taip pat Kauną palėtė nuo pat 40 metų ir nors iš pačio na, Kauno miesto kaip, kaip tokio masiniai tremimai, na, išskyrus 41 metų birželio, masinį trėmimų bangą, jie kaip ir nevyko, daugiau visgi trėmimai buvo skirti kaimo gyventojams, bet šiaip persekiojimas individualus, represavimas už tarpukarinę veiklą, už antisovietinę veiklą po karo Kaune vyko ir, ir vyko, taip sakant, kaip savotiškas mirties konvejeris. Nieko, e, kažinko tokio, kas apribotų MGB siautėjimą nei sovietų Lietuvoje, nei jo labiau Kaune nebuvo. E, dar daugiau Kauno komunistinės vadovybės permainos čia apie 46-7 metus atvedė prie to, kad e, sovietizacija ir, ir represavimas Kaune vyko na, bent jau gerokai intensyviau negu kokiam nors Vilniuje, kur na, kurį laiką nelabai ką buvo ir, ir represuoti. E, tai taip, iš visų Lietuvos miestų būtent ko gero vien tik Kaune ir liko ta bendruomenė, gyventojų šerdis savotiška, kuri siejo sovietinį laikotarpį su tarpukariu. Kitose miestuose, na, Klaipėdoj, kur, kur užėmus ten tik keturi gyventojai, ar vėliau pri, prirankiojo 200 gyventojų, tai apie kokią ten bendruomenę galima kalbėti. Vilniuje ir, ir karas, ir, ir vėliau masinė Lenkų repatriacija irgi bendruomenė išardė. Surasti ten dabar Vilnietį, kurio senelis Vilniuje gyveno, tai yra gana beviltiškas užsiėmimas. Kaune tokių pakankamai daug yra. Šiaulių galima kalbėti, šiek tiek gal, gal ir Panevežio, ar Marijampolės, bet ir Šiauliai, Šiauliai ypatingai, ten trys kartus, kaip ir per, per pirmą, taip ir per antrą pasaulinį karą prie Šiaulių intensyvus mūšiai, sunaikintas miestas labai stipriai atstatomas, na ir, ir žmonės išblaškyti, kuomet nėra kur gyventi, kur tu pasidėsi. Tai Kaunas šio požiūriu taip, ištuštėjo, bet miestas stovėjo. Ir prasidėjo procesas, kurį neblogai iliustruoja vienas iš e, tarybų Lietuvos kinokronikos fragmentų, kuriuos aš kelis tuos fragmentus prikabinsiu prie, prie, prie paskaitos failo, pasižiūrėkite. Tai yra moksleivių jaunimo vykimas į Kauną, ne, ne, ne universitete studijuoti, bet įvairiausias profesinės mokyklos, kur jiems suteikiama pastogė, darbo vieta, jie ten mokomi ir, ir Ir, ir tas judėjimas, kai prasidėjo, valstybės organizuotas, prižiūrimas ir finansuojamas, labai platus. Jis kaip prasidėjo 46-ais, taip iš esmės ir, ir nesustojo iki pat 90-ųjų metų. Na ir dabar yra na, Kaune ir profesinės tam tikros mokyklos, ir Kauno kolegija iš visų tų ten tech, technikumų ir, ir, ir profesinių mokyklų susi, susiorganizavo, pavadinkim taip. E, tiek tik, kad dabar nei, nei tokio masinio poreikio, nei valstybės organizuoto ir vos neprievartinio vykimo į tokias ar kitokias mokyklas, e, na, nei sistemos nėra, nei, nei ypatingo reikalo nėra. A, taip, e, pirma skaidrė. Pakeitė Sovietų sąjungoje Kauno herbą. Na ir tarpukarį ten vyko tokios nevykusios diskusijos spaudoje, kad kas čia tam Kauno herbe nupieštas katinas, ožys, ar, ar, ar kas ten, nes kas toks tauras nelabai ir įsivaizdavo, na, iš tų 17 ar, ar vėlesnių metų anspaudo irgi žiūrėti gyvūną buvo gana sunku. Na, tarsi stumbras, bet, bet dailininkai jį, jį ne, nebuvo standartizavę, ypač heraldiško, heraldinė prasme to nebuvo padaryta. Na, tai sovietai padarė pagal savo supratimą. Trikampis skydą veikia kurį laiką prie ministrų kabineto heraldikos e, reikalams skirta, skirta komisija ir jį daliai Lietuvos miestų ar šiaip vietovių herbus sugalvojo arba adaptavo naujus. Tai ten e, pagal miesto senumą skydo formos kitokios buvo, va, trikampių netiek jau daug, čia tie, kurie labai seni. Klaipėdoje, Vakaune toksai e, buvo Kai kurie miestai kažkodėl negavo, nei tų, kuriuos turėjo nu, dar ir iki keturių metų Seimo reformų, nei vėlesnių, nei, ne, nutrūko tą veiklą Hruščiovo valdymai pasibaigus tos komisijos ir, ir nelabai atgimė. Imta heraldiką rūpintis tik tai jau tautinio atgimimo metais, perestroikos pabaigoj, na ir ypatingai 20 mm, amžiaus pabaigoj, kuomet iš tiesų pirmą kartą, ko gero, Lietuvos istorijoje, Lietuvos heraldika, simbolika sutvarkoma laikantis europinių heraldikos taisyklių ir patinka, nepatinka, kam, kaip, kas atrodo, bet e, tai bent jau taisyklinga. Tai taip, tas sovietinis herbas taiga iš e, tauro mutavo į stumbrą ir dar tokį riebą <laughs> galima pajokauti, kad didesnių rubuilių vaikų, kaip Šiaurės Korejos plakatuose, jūs niekur nepamatysi. Tiesiog kaip tokie rausvi paršiukai visi. Na, viskas aišku, ten visuomenė stipriai paveikta bado, žolės valgymo ir, ir kitokių visokių su maistu susijusių ekscesų. Jie, jie, jie tik taip gali piešti, jam, jam, jam tai gražu. Na, matyti ir, ir, ir tas sovietinis e, atsiganęs įtartinai stumbras Kauno herbe irgi vaizdavo ryško mėsos trūkumą. Raudonam lauke, bet kažkodėl žalę veją pridėjo, uodegą kaip, kaip iš pragaro šetono e, surado, na, bet Labai su tuo stumbru Kaunas tuo metu nepasakyčiau, kad tapatinosi. Na, žolinė stumbro paminklą tokį įspūdingą pastatė, bet, bet, bet, bet simbolikoje jisai buvo, nors žiūrint, sakykime, pašto na, atvirukus, kokius nors ten, ten kitokius ženklus, tiesiog ženkliukus. Ko gero, galima sakyti, kad Kauno pilis dominavo Kauno na, tokiam įvaizdyje, kaip, kaip jeigu reikia kažką susijęta su Kaunu, tai greičiausiai bus nupiešta pilis ir kas nors parašyta, o, o ne stumbras. Na, aišku, tauras buvo su, su kryžiu, tai jau ateistinė valdžia kryžiaus bijojo kaip, kaip tiesiog kaip velnės kryžiaus ir, ir kryžio nebeliko. Tai ne tik gyvūną pakeitė, bet dar ir, ir simboliką. Gerai, perinant, perinant prie kitų klausimų. Stipriai kritikavo iš tiesų tarpukario Kauną dėl, dėl Lušnyno šalia naujų ir modernių namų. Bandė kovoti ir kovojo Kauno valdžia, greudama tos Lušnynas, bet na, vis ten tokių uh, įtartino humanizmo elementai buvo, sakydami, nu, tai gerai, mes tuos lušnynus nugriaunam, o kur tu, tie lūšnų gyventojai pasidės? E, vidury žiemos į, į laukus juos išvysim ar, ar ką. Nes tie lušnynai jie dažniausiai neteisėtai buvo pastatyti, niekam nieko nesakius, nederinant. Na, jie buvo pavojingi kaip, kaip gaisro, kaip tiesą sakant, plintamų įvairiausių lygų, na ir tiesiog socialinio įtampo zoną kriminalizuoti elementai. Na tai Kaune čia garsiausia be abejo yra mm, Brazilka ir e, Argentinka. Argentinka Leksoto šlaitai anapus Nemuno. Na, o Brazilka tai Jonavos gatvės ir, ir, ir Žaliakalnio visi šlaitai irgi nusėti tuo metu įvairiausių lūšnų ir lūšnenių. Ir dabar ten tiesą sakant negali taip jau užėjus prabanga akių nebado, švelniai tariant. Sovietai ką 40-ais demonstratyviai ėmė daryti, tai ėmė va tų lušnynų perkelinėjimų, bet, bet iki pat Sovietų sąjungos žlugimo su lūšnomis Kaune niekaip nesugebėjo baigti. Ir galite Tiksliau dar įgavo naują pagreitį lušnynai, nes ėmė sovietinė valdžia statyti vadinamus barakus. Tų barakų jie statė Vilijampolėje, statė Žaliakalnį, kartais ištisom gatvėm, tai aukštutinėse šančiuose ir dabar yra išlikę. Taip, jie dabar e, dauguma privatizuoti, kartais ten perstatyti visai padarius namus, na, bet kartais atrodo taip, kaip turėsit, jeigu laiko, kurie, kurį pusdienį prie trečios ligoninės galit nuvažiuoti pasivaikščioti, pasigrožėti, kaip ten viskas atrodo. Rekomenduočiau vis tik dieną tai daryti. E, man sąžinė, kad vėliau negriaušta. E, ypač puikiai gatvė, kurios ir pavadinimas puikus, e, praveniška. Na, leidžia suprasti tų gyventojų dalies bent jau praeitį, o galbūt ir ateitį su kokia Lietuvos vietovė jį tampriai susijusi tai barakuose gyvendavo tie žmonės, kurie laukdavo eilės, kada jam bus suteiktas gyvenamas plotas. Na, Sovietų sąjunga buvo nepaprastai dosni ir Stalino metais numačiusi, kad kiekvienam gyventojui priklauso 6 kvadratiniai metrai. Valstybė garantuoja, kad jie gaus. Na, tai čia tie kaip kapinėse paminklas, kapas ir, ir, ir nedidelis soliukas. Jeigu tiek nesuteikia, tai įrašo na, toj bendroji eilėj vykdomojo komiteto pirmoji tu, pirmenybėje atsiduria. Jeigu koks invalidas ar, ar, ar ten daugia vaikis, tai taip pat e, tarsi pirmumo eilę gauna. Ta pirmumo eilė, eilė reikšdavo, kad per penkis metus kada nors tau ką nors suteiks. O galėjo ir nesuteikti. Darbovietėse labai dažnai būdavo, kadangi būtus ir dalį jų ir skirstydavo naujai pastatytų per darbovietės, tai kur dirbi, ten nusirašai tą eilę. Tai to eilėje galėjai stovėti 20, 15, 18 metų, kiek, kiek tik nori galėjai būti. E, šansų, kad, kad būtų gausi buvo, bet, bet čia vienas iš pririšimo darbininkų prie darbo vietos buvo tas, kad jeigu tu pakeiti darbovietę, tu naujoji darbo vietoj, tave vėl įrašysi tą eilę, jeigu tau trūksta gyvenamo ploto, bet tu atsidursi eilės gale, galėsi dar 20 metų laukti. Tai barako likviduoti naujų nebestatė, bent jau tiek, pakeitė barakus bendrabučiai, daugiabučiai, bend, bendrabučiai, na bendrabutis jis buvo tik tuo, tie vėliavos namų statybos skirtingi, kad tenai dviejų kambarių bute gyvendavo dvi skirtingos šeimos, nieko bendro neturinčios. Na, išskyrus taip, nieko bendro, skandalus, muštynės ir, ir kitokias mm, būtinio gyvenimo linksmybės. Buvo dar bendrabučių tipai, kuomet vengungi, ne, ne šeimininiai, stengtasi atskirti, nes tie jau kur tokie e, vengunginiai labai greitai e, nuolatinio alkoholizmo zoną pasidarydavo ir, ir beveik neišvengiamai taip pat ir kriminalinių smulkių nusikaltimų zoną. Ir, ir dabar tie, tie tokie komunaliniai bendrabučiai, jie beveik visur likviduoti, privatizuoti, perstatyti, aptvarkyti, bet e, jeigu nebuvo radikalaus renovavimo, tai ten tokiam name geriau nei jame, nei kaiminystėje, nei gyventi, nei vaikščioti. Tiesiog sveikatai gali tai pakenkti. Na, bent jau psichinė ir moralinė. Mano pačio vaikystėje teko laimę pagyventi barakę prie savanorių prospekto, iki penkių metų berots gyvenau, atsimenu, kuomet e, pavasarį žolė pro nu, tiesiog, kadangi barakas jis kuo skiriasi nuo, nuo įprasto namo, jisai laikinas. Jie pamatų neturėdavo ir rusių, tai ir įkasti į žemę. Langai beveik beveik, beveik prie, prie, prie žemės, drėgna, šalta. Na, esu dėkingas sovietiniai valdžiai už bronchitą, už ausų uždegimą kūdikystai, ten dievas žino, ką, ką ten man padarė, už amžiną slogą, už, už daug ką esu dėkingas ir nemaža dal, dalim dėl, dėl to gyvenimo būtent tokiam uh, barake. A, kad jau užėjo kalba apie tas brazilkas, e, na, argentinka, tai tarsi kilo nuo to, kad emigrantai grįžę nuskurdę ten įsikurdavo. Na, galbūt, galbūt. E, iš tiesų buvo tokia sistema tarpukarį, kad e, migracijos biuras buvo įpareigotas pusantro procento tų, kurie nuvažiuoja, gražinti atgal nemokamai. Na, čia tų, kurie jau ten nerado vietos naujoje tėvynėje. Dar, e, man regis, iki 4 procentų parveždavo atgal į Lietuvą e, su labai didelėm nuolaidom. Na, parveždavo, bet tie grįžę, kurie dažnai išvykdavo viską pardavę, tai jie taip atsidurdavo va, tokiuose lušnynose ir landynėse. Pats Brazilkos pavadinimas, na, tarsi iš Brazilijos grįžę, bet ne, jis anksčiau atsirado negu masinė migracija į Braziliją. Man regis, ten viskas prasidėjo kiek kitaip. E, bent jau kiek kiek man spaudoj pavyko aptikti e, buvo vilijampolėje sukūrus e, ten tokią atskirą įmonę, kuri, na, medžio apdirbimo, bet jie ėmėsi naujo, kaip tais laikais Lietuvoje verslo. Tai namų statybos pagal gana tipinius projektus ir jų tų namų yra pristatyta minties rato, yra žaliakalnė, yra Vilijampolė. Tai karkasinis iš principo namas, ne iš rasto, o tiesiog e, karkasas ir apkaltas su leidžiamom lentom. Manau, matė jis jų ne vieną ir, ir, ir ne du. Žodžiu, ąžuolyno tų medinių namų mm, kvartalę. Ir e, pirmus tuos namus masiškai ėmė statyti Viljampolėje. Ten dabar per karą išdegę arba nugriauti, jau jų beveik nebeliko. Bet visas kvartalas atrodė taip, kad lyguma, pieva, galima sakyti, nuo žulni, ir tie mediniai tokie namai vienas greta kito. Ir tai labai priminė Brazilijos vaizdą, Rio de Janeiro favelas ar, ar tokius va, gana laikinus statinius. Na, o kitoj Nemuno pusėje, tai jau čia ta Brazilija buvo Vilijampoliai berots, o kitoj Nemuno pusėje, va tie Jonavos gatvės visi e, šlaitai, e, jie tarsi mažybinė forma Brazilka, ne, ne, nebe Brazilija. Ta, tiek to su tom lūšnom galiu konstatuoti vieną, nepaisant visų pastangų. Jau minėjau, Kaunas sovietiniai valdžiai buvo pramonės ir gamybos centras, o kaip tie gyventojai gyvena, na, kaip nori, taip tegul gyvena. Jis perpildytas buvo net pagal sovietinius standartus. Ir dar daugiau jie, jie kuo daugiau statydavo, tuo, tuo vis tiek daugiau tų, tų būtų ir gyvenamo ploto uh, trūkdavo. Tai galų gale atsiliepė ir, ir Kauno išvaizdai, kuomet pradėjus Gorbačiovo jau valdymo pradžioj paskelbė tokią puikią programą, kad kiekviena jaunai šeimai 2000 metam e, po atskirą būtą. Na, programoje savo idiotizmu tai turbūt nei bėgti, nei, nei, nei rėkti. Na, visų pirma, per 15 metų, tai kuriai čia jaunai šeimai, kuri dabar jauna šeima, tai po 15 metų jau jį bus pagyvenusi šeima ir, ir ar, ar tuomet susikuriančia kiekvienai šeimai. Bet ėmė statyti, ėmė statyti daug, uh, šlykščiai, baisiai, nesirūpinant jokia infrastruktūra, vykdėte planą. Na, viso to rezultatas yra šilainiai, ypač Balto prospektas, kur prigrūsta taip, kad ten tarp keturių namų viena medžiai vos vietos yra ir, ir visa laisva vieta nustatyta automobiliais. Ir, ir gyventi ten galima, bet kyla visada natūralus klausimas, o kodėl ten reikėtų gyventi. E, Kaunas turėjo ir kitų didelių ir rimtų problemų. Na, ketvirtoj skaidrėje čia galite matyti matyti 50 metais Kauno planavimo problemos. Na, problemos buvo iš esmės e, e tris. Trys turbūt, ne tris. E, viena žiedinis Kauno apvažiavimas niekaip sovietai to išspręsti negalėjo. Šiaip taip tą žiedinį apvažiavimą šiais laikais beveik jisai kaip ir užbaigtas. Galima apvažiuoti Kauną jo nekertant. Vilniuje irgi bando tą padaryti, gal kada nors e, padarys. E, kita problema – geležinkelis Kaune. Nes pramonėje reikėjo iš tiesų geležinkelio, o taip jau gavosi, kad nutiestas jis ten taip gudriai e, siekia, na gerai, Petrašiūnų ir Šančių pramoninėse rajonuose ten tai su geležinkeliu viskas gerai. Bet kitur nėra idėja dar tarpukario buvo pastatyti na, tvirtovės ir, ir savanorių mm, sankryžą, na kažkur ten tarp, ko gero, krevės ir, ir, ir panašiai. Toj vietoviai pastatyti naują, normalų geležinkelio stotį su, su viskuo, ko, ko reikia. Kita bėda geležinkelio na, jungimas į vandens ir, ir sausumos transportą nes vėlgi Kaune čia tas buvo sudėtinga. Mąstė, mąstė, kad gal kaip nors taip gudriai nu, nu, nutest geležinkelį, nutiesti, kad jisai ir Šilainis liestų, ir, ir, ir Vilijampolė, kad pasiektų kad būtų galima Nemuno uostą, ten kur laivyba normalesnė, jį išnaudoti. Na, iš tų visų gudravimų nieko neprigodaravo, nieko nesugalvojo. Ir, ir pagaliau trečia problema, tai Kauno Delupio slėnio toks suskilimas į atskirus gabalus, na tiltai tą galų galę nesima statyti ir, ir pastato, atstato tiksliau, kai kur ir naujus pastato, tą problemą išsprendė čia apie jau kokius 60 metus e, klausimo ir, ir problemos nebuvo, bet mm, su eismo linijom, sakykime, troleibus e, reikėjo ten tuos kalnus nukasinėti, viską daug vargo, daug, daug, daug statybinės energijos buvo nukreipta į tai vien tik tam, kad iš centro būtų galima, sakykime, nuvažiuoti į Dainavos ar, ar Šilainių ar, ar dar kokį nors e, besiformuojantį mikrorajoną. Ir užtruko tai, tiesą sakant, labai ilgai. Na, kai kur ir, ir neįgyvendino. Niekaip troleibusų į Šilainių, į Šilainių Kauno dalį ir, ir nesugebėjo sovietai nuvesti ir, ir dabar atrodo, kad irgi, na, turbūt elektromobilių greitai pereisime, visuotinai ir visų, tai troleivos e, naujų linijų greičiausiai niekas daugiau nebestatys. Bet e, taip, visokių tokių problemų buvo. Buvo problemų su, su Kauno, e, sa, sakykime, centralizuoto aprūpinimo elektra, vandentekių viską apimančių, na ir šiluminio tiekimo, bet e, jos buvo išspręstos ir vėl galiu pasikartoti apie 70-metį, čia jau jokių klausimų, kaip ir su gazifikacija, na, dujų, dujų išvedžiojimo tinklų e, Kaune nebuvo. Tokia masinė statyba ir grandiozinė, ji negalėjo vykti savaime, kaip, kad, kad nežinau, viduramžiais ar, ar, ar su menku administracijos įsikišimu. Pačiam Kaune veikia miesto proje, projektavimo institutas, pramonės projektavimo, na ir vadovų, kur, kuris įkūręs Donelaičio gatvėje, ten žemės ūkio projektavimo institutai. Ir jie nebuvo čia nei vieninteliai, nei, tiesiog milžiniški institutai dirbo e, projektavimo projektuodami, kaip turi būti e, tvarkoma pramonė, miestai, tiesiog kaimo vietovės. Na, dirba tai dirba, realizavimas išeidavo gana toksai savotiškas. Ir kadangi skirtingai negu iki, iki sovietinės okupacijos e, miestai sovietmečių imti statyti pagal, na, jeigu ne vieną planą, tai pagal vieną tokią urbanistinę idėją, tai yra prasmė šiek tiek ir apie tai pasakyti. Urbanistinė idėja, kurią iš pradžių Sovietų sąjunga pasirinko, čia dar ketvirtam dešimtmetį, buvo miesto sodo idėja. Na, miestas e, sodas tai nereiškia, kad kažkoks rojus. Ne, tai tiesiog, e, na kaip, darbininkai, va tokia dirbanti šeima, gyventų savo kotedžėlį, savo kažkokiam name ir turėtų, na, na bent ten kažkokį nepilną hektarą žemės, iš kurio galėtų prasimaitinti, jeigu tampa bedarbiais. O tokiais tapdavo sezoniškas darbininkų ūkininko darbas visam pasaulyje buvo tuo metu kasdienybė. Na tai ten prisisodini bulvių, oboliai, dar kas, kas nors, o, iš bado nenumirsi. Plus e, tai išsprendžia tą susigrūdimą, susitelkimą, visas tos Londono įstendų ir, ir e, New Yorko pragaro virtuvės problemas. Šalia to miestai sodai, jie tarsi turi konkretų centrą, Na ir aplink vat, vat, jie, tokios gyvenvietės e, savotiški kvartalai su nedideliais savo vietiniais centriukais, kur, kur na, turgus koks nors, bažnyčia, mokyklos ir, ir taip toliau. E, sugalvojo e, Benizardas Hovardas, ši, na, sugalvoti gal ir iki jo buvo kam sugalvoti, bet jis ėmė va, taip planuoti, rodyti, demonstruoti ir šitą idėją jį, jį paplito bent jau Sovietų sąjunga orientavosi, kad reikėtų statyti tokius e, miestus. Trečiojo dešimtmečio iki vidurio daugiau mažiau buvo taip. Tai tiesą sakant ir be didelių e, Benizardų Hovardo idėjų Kaunas e, taip ir vystėsi, čia turiu omeny vidūno alėjos, va, gėlių ir minties ratą, tai būtent yra vagana tipiškas toksai miesto sodo realizavimas. Tiesa, ten sklypai gal kiek mažesni, bet va jau e, tarpukario ketvirtam dešimtmetį Žaliakalnis, tai jis absoliučiai statomas ir formuojamas būtent taip, kaip miesto sodas tie tas miesto sodas jis buvo na savotiškai perspektyvu bet buvo pora pora minusų tai sukeldavo dideles logistikos problemas nes na miestai labai dideli pasidaro jie jie ploti plečiasi na natūralu su tokiais sklypais e, antra išskysta socialinis tinklas kuomet na ne neaišku kur statyti ten tą pačią bažnyčią mokyklą mokyklą ar, ar, ar kino teatrą kur komercinė trauka vietinė vietinė Nes centrinis miestas, tai kaip ir miestas. A, beje, čia vienas iš Kauno irgi toponimi, toponimikos tokių ypatybių iš tų laikų išlikusi. Tai va, aš kaip minėjau, vaikystę praleidau savanorių prospektą. E, ir, ir, ir na, nu, vaikystę, kūdikystę daugiau. Vaikų darželį lankydavau. Tai ir tada, ir dabar yra išlikę, kad važiuoti į miestą, eiti į miestą. Tai reiškia, nusileisti nuo, nuo kalno. Nuo parodos, ar savanorių prospekto, ar, ar nuo geležinkelio stoties. Miestas kauniečių sąmonėje buvo ir dabar išliko e, senamestis ir naujamestis. Visa kita jau, kaip čia pasakius, e, nepriemešiai, nedarkas, Kaunas, bet visgi ne visai miestas. Iš dalies tai buvo nulemta mano to minėto šitokio zonavimo ypatybė. Antra idėja, kuri buvo įtvirtinta ir, ir na, tarptautinė, tarptautinė e, organizacija, vadinama e, Atenų hartija, garlaivių plaukė į Atenus, konferenciją ten surengė va, ir priėmė. Tai zona, zona reiškia atskirimą, skirtingų miesto funkcijų. Zonavimas turėjo savų pliusų, turėjo savų minusų, bet 20 amžiaus e, miestuose pramoninėse, maninėse tiesiog buvo neišvengiamybė. Kasgi tai tokio buvo? Atskirti gyvenamas e, vietovės žmonių susitelkimo vietas e, nuo pramonės kvartalą nes iki dvidešimto amžiaus e, vidurio dažniausiai kur dirbo ten ir gyveno yra fabrikas ir prie jo ten savi, savi namukai e, barakai žeminės darbininkai įsirausę ir, ir gyvena kaip kas sugeba gana tipiškas to vaizdas Kaune yra žemutiniai žemieji šančiai e, tie kur, kur, kur tiek link link aukštutinių šančių einant ten ištisi kvartalai buvo gamyklų ir aplink jas gyvena čia pat už tvaros darbininkai vienur ar, ar kitur dirbantis. dirbantis. Aišku, Jozapavičiaus prospektas, kuris na, tarsi atlieka vietinio mm, socialinio ir kultūrinio centro vaidmenį, bet na, turgus ten kažkada kada buvęs, parduotuvės vienos kitos kino teatrai, bet mm, visa tai irgi taip menkokas, kurdoka. Tai 20 amžiaus, amžiaus anai pusėje darbininkų kiekiai gamyklose pasidarė įspūdingi nes norėčiau priminti Lietuvoje iki 40 metų gamyklų, kur dirbtų daugiau kaip 200 darb, darb iš viso. Buvo tik tai pora, tik dvi. Vis, visos kitos smulkės, greičiau ten amatininkų tokios įmonėlės ar, ar individualios įmonės, įmonės, fabrikai ir gamyklos mūsų supratimu. Tai, žodžiu, jeigu gamykloje dirba 5 ar 8 tūkstančiai darbininkų, juos apgyvendint tiesiog prie gamyklos jau, jau nebeįmanoma. Jie važinėja. Važinėja iš kažkur, važinėja iš toli. Gamyklos ir pramonės gamyba visa pasidarė tokia, na, taip, gal ten duonos kepyklą, pyklą, tingai nenuodė, nors irgi jei kaminą pastato didžiausią, kurią anglim, tai yra, yra nuodų ne, ne, ne, negryninau orą, švelniai tariant, ne tariant. Visos gamyklos šiais laikais, na, išskyrus gal ten juvelyrinių kokių dirbinių, naudoja milžiniškų žaliavų kiekius, daug pagamina, daug išveža. O dar sovietinės jos labai, labai kad, kad gyvenimas sal, saldžių nesirodytų darbininkams, tai, tai dar, dar, dar ir taip ten trumpino jų fizinį amžių. E, o tai, o tai revo judėjimą, pastovų logistinį judėjimą, sunkvežimį, traukinių, jeigu įmanoma, vagonų ir, ir ko tik tai norit. Nei ramybės, nei grino oro, nei, nei tiesą sakant kažkokio saugumo e, tokiom sąlygom nėra o ką jau ten sakyt apie metalo lydimo, cheminės visokios gamyklos, kurios tiesiog galėjo išnuodyti ne, ne blogiau kaip cheminis ginklas aplink gyvenančių žmonės. Na tai, kad to nenutiktų, e, zonavimas ir buvo sugalvotas. E, tai galite septintoj skaidrį pažiūrėti, čia trečio dešimtmečio Sovietų sąjungoje. Ten buvo tokių įdomių miestų, kurie palei didelės upės nusidriekia, kaip Nižnai Novgorodas, nu, Gorkiu pervadintas. Arba turbūt visiems čia puikiai žinomas Stalingradas, kurį tokį miestą jau ten pastatė panašiom idėjom remiantis palei Volgą, kad vos ne 80 km ilgumo. Ten ir dabar tam Volgograde gyventojai, tie, kurie pietuose gyvena, retas, kuris šiaurinėme yra buvęs, nes nelabai yra. Na tai žodžiu, upė, prie jos e, paupiais parkas, po to gyvenami namai, už jų e, transporto arterija pagrindinė, viena ar dvi. Na ir e, tada jau už, už tos transporto arterijos prasideda prasideda gamyklos, bet tarp gyvenamų namų ir, ir, ir gamyklų yra vadinama žalioji zona arba sanitarinė zona, kurioje niekas negyvena, nes tiesiog, tiesiog išnuodės ten begyvenant. Klaipėdos kai kurios dalis va, ir yra šitaip pristatytos, šitos, kur, kur į šiaurę ir, ir gerokai į pietus nuo Klaipėdos. Viena dvi gatvės ir, ir toks ryškus zonavimas. Tiesa, ten prie Kuršmarių parko neprikūrė, o iš karto gamybinė zona, na, bet čia jau čia, čia kas kita. Tai gerai, zonavimą zonavimą, jį orientavosi ir stengiasi miestus tai padaryti, aišku, miestai neligiam ne, ne popieriui e, išauga ir, ir mažą ką prifantazuot gali įgyvendinti, tai yra sunku. Ketvirtajam dešimtmetį prasidėjo dar vienas e, elementas, e, tai vadinamas Stalino empiras arba Stalino architektūros klasicizmas. Rūpintis šitais visokiais darbininkais nematė ypatingos prasmės, už tai ėmė rūpintis e, tuo, kad būtų reprezentaciniai pastatai. Tiesiog gigantomanija Stalino. Na, Maskva e, norėjo perstatyti, kad ten iš tos senos Maskvos nieko neliktų. Už tai e, sureksto milžiniškas tarybo rūmus, kur Leninas debesis siektų, pristatytų dangoraižį, na, dalį jų ir pastatė. Tiesa, tuos e, Maskvos dangoraižius, kai statė, tai juos statė ne dėl to, kad e, labai ten rūpinus gyventojais, o dėl to, kad jie e, atliktų vadinamų, na, vokiečiai kažkada sėkmingai tokių vieno ir porą Berlyne pastatė flekturmai. turmai prieš lėktuviniai gynybai. Jie tokie su pakopom, ant tų pakopų gali pristatyti e, zenitinių pabūklą ir, ir karo atveju tai būtų va, tokios sunkiai subombarduojamos aviacinės e, tvirtovės. Na gerai, sumanimai tokie, bet e, kita empyra to Stalino idėja buvo puošnumas, buvo ryškus pastatų profiliai, buvo fasado puošimas, mažai kreipiant dėmesį į patogumą gyventi tokiuose namuose. Idealus atvejis turėjo būti namas kvartalas visas toks su uždaru kiemu, su skalbyklom, vaikų darželiu, jeigu įmanoma, ir mokyklo klubu ir, ir panašiai to kiemo viduje, su slėptuvėmis ir, ir kitom, kitais būtinais atributais. Vienodumo jie tikrai nesekė, tuose namuose, kvartaluose. Na, pirmas iš jų ir garsiausias, tai Maskvoje e, Aksakovo Romanovo, Vasiliaus Aksakovo dėka, Domna Naberė, žinai, pagarsėjęs kaip vyriausybės ar, arba pakrantės namas. Tenai aukšti sovietiniai nomenklatūrininkai gyveno. Kaune taip pat šitos idėjos imtas įgyvendinti. Įgyvendino nepilnai, nepilnai, bet bandė pergalės krantinį. Na, pergalės krantinė tai čia ne tiek pergalė prieš vokiečius, aišku, skirta e, paprasčiausiai Tilmansų fabrikus E, nušvilpus, gerai, gerai, nacionalizavus, mm, e, jie buvo sujungti vieną, pavadinti pergalę ir e, kadangi dabar ten Akropolis, kur, kur Tilmansų prasidėjo fabrikų zona, pačiam Akropoliui inkorporuotas kontoros mm, tų fabrikų vienas pastatas, manau, matėte, mūrinis, plytinis, bet palei Nemuną imta statyti, užstatinėti, e, na, tarp Daukanto ir, ir Maironio gatvių, mm, tokio Stalino empyro statiniai. Mm, na ir dabar jie daugiau mažiau puikiai stovi. Tenai, kaip minėjau, taip, uždaras kvartalas, gana beprasme arka per, per, per du aukštus yra, e, špilis su, su, su penkiakampė žvaigždė, fasadinė pošyba ir taip toliau. Jis taip pat buvo atseit skirtas darbininkam, bet realiai jame apsigyvendino arba techniniai darbuotojai įvairiaus, inžinieriai, gydytojai, aptarnaujantis nomenklatūrininkus e, personalas arba vidutinės grandies nomenklatūrininkai. Kai kurie tai būtai iš karto buvo suplanuoti puikiai, su tarnaičių kambariais ar, ar tarnų, nežinau, vyrėjų. E, žodžiu, nesirošė lygiavos įgyvendinti Stalinas savo architektūrai jokių būdų. E, būtai ten buvo gana skirtingi. Tokia statyba jį gal ir buvo tokia įspūdinga, gal, gal net ir, ir, ir kažkuria prasme perspektyvi, bet ji buvo labai brangi, labai ilgai trūko. E, nesprendė iš principo tokie statiniai jokios gyvenamo ploto trūkumo problemos. Na ir dar reiktų pridėti, e, na, ubagiška valstybė tik nusprendė taupyti. Ir kaip taupė? Nepardavinėjo statybinių medžiagų individualiem gyventojim. Tiesiog – išimties tvarka, jeigu sugalvodavo, kad štai čia e, nauja gamykla, plinom, plinam laukia pastatyta, reikia darbuotojam namų, tai visokiam darbo pirmūnam, inžinieriam, buhalteriam, e, direktoriui galėjo skirti sklepus ir tada išrašydavo vaštarašius, kad įsigytų pagal šanksto patvirtintus projektus, kiek ir kokių medžiagų statybai reikia. Visiems kitiem nei statyba, nei, nei remonto medžiagų nebuvo. Galėjo, aišku, nusipirkti vinių kilogramą galonas ar, ar, ar dažų 3 litrus. Bet lentų, balkių, plytų, cemento didelio kiekio įsigyti oficialiai buvo beveik neįmanoma. Visokiam gudrybėm tai buvo daroma. Taip, kad individuali statyba sovietmečių jį vyko, bet ji visa buvo tokia ties nusikaltimo riba, tiksliau ne ties riba, o peržengusi. Nes o kas tai statys? Laisvų samdomų statybininkų nėra. Nei tiesioginė prasme, nei, nei frankmasonų ne, nebeliko. Nes ir tuos išnaikino sovietai. <laughs> Patys stato. Na, žinot, ne visi gali ne visi moka mūryti, ne, ne, ne visi balkį pakelti ten kokį nors porą centnerio gal ir tonų sverianti, pamatų duobę išsikasti su, su kastuvu vienam žmogui irgi užsiemimas toksai įdomus. Nu, tai, žodžiu, e, individualią statybą, ne tik statybą, bet net ir remontą individualų ėmė labai riboti, perstatinėti neleidžiama, architektai e, rajonų ir miestų tapo pagrindiniais kyšininkais, nes be jų parašo niekas tau nieko statyti neleis, o parašas, kaip žinote, jeigu ką nors jis leidžia, tai jisai brangiai ir kainuoja, brangiai ir kainavo. E, tokio absurdo kaip kaime, kad net ten pirties pataisyti nebegalėjo, nes norėjo išgyvendinti vienkėmis, kad tiesiog namai supūtų sugriūtą ir susikeltų vos nesavaime tas kolūkinės pusiau baudžiauninkų gyvenvietės. E, tai miestą nebuvo, statėsi čia. Bet, kaip minėjau, viskas vyko taip šiaip savo. Buvo galima įsigyti legaliai ir oficialiai tik tai brokuotų, antrinių, kitaip tariant, išmestų medžiagų, skaldytų plytų ir, ir taip toliau. Tai ne, ne, net ir iš ko senukų koncernas padarė puikų biznį nepriklausomai Lietuvoje, išaugo į tiesiog kapitalizmo tokį centrą savotiška, aišku, bet, bet išaugo. Ogi iš to, kad sovietinė sąjungoje statybinių medžiagų net platinimo parduotuvė tinklų nebuvo, ne tik atka. Tai gerai, bendrą vaizdą, kaip ten atrodo tas Nemuno krantinė, gali dešimtoj skaidriai pažiūrėti. E, tokių užmojų taip pat būta ne tik, ne tik pergalės krantiniai. Vilijampolė statyta, e, sąjungos aikštai, ten aplink tokie irgi namai. E, šiek tiek e, to galima žiūrėti e, Petrašiūno bent jau planavime ir formavime. E, nau, nau, naujųjų kvartalų, šešto taip pat dešimtmečio metu. Prie stalininių va tokių empyro galima priskirti ir, ir pramoninę architektūrą, ją, ją taip pat statė. Statė tokiais ir panašiais principais, na, čia sakykime, 11 skaidrė, ketvirtoji duonos gamykla Kaune, bet buvo pragariškų batų e, gamykla kažkada raudonoji pašvaistė, vėliau raudonasis spalis, prie, prie netoli Kauno pilies, na visą kvartalą beveik užėmė. Na ir, ir bendrai, vėliau architektai, jie, jie truputį na, nagus gal greužės, nesigreužė, gal sąžinė jos greužė, bet jie kalbėjo, kad taip, klaidų buvo padaryta, nereikėjo Kauno centre palikti arba grūsti tas įmonės, kurios buvo karo metu apgreutos. Net nereikėjo atstatinėti, reikėjo ten gyvenamus namus ar, ar, ar valdžios, ar, ar kultūros įstaigas, o tas gamyklas koncentruoti kur nors toliau, kur geresnis transportas ir, ir kur netrukdo žmonėm gyventi normalų žmogišką gyvenimą. Ne, tas nenutiko. Na, čia galima prisiminti anegdotą, kodėl Didžioji Britanija po antro pasaulinio karo pramonė na, nesmuko, bet lietai vystėsi Japonijos greitai. Tai na, atsakymas yra anegdoto, kad Britanija bombardavo vokiečiai, o Japoniją bombardavo amerikiečiai. Ir jau kai amerikiečiai bombarduodavo, tai gamyklos atstatinėti nebuvo prasmės. Lygi vieta likdavo. Dėl to Japonai ėmė statyti naujas gamyklas. Na, o Anglai tas savo senas atstatinėjo ir su jom vargo. Na, čia kaip bet koks anegdotas, jisai e, su teisybė turi, turi šį bei tą bendro, bet nedaug. E, tai Kaune viso to galima matyti. Atstatoma ta gamyba, kuri buvo susitelkusi naujamestį, visokios gamyklos, gamiklėlės, nežinia ką gaminančios, gana beprasmės, bet jos veikia. Veikia, kol, kol jų nenušlavė 92-4 metų krizė. Na, o paskutinėsias pribaigė 98 e, metų krizė ir, ir taip, tai buvo sunki Lietuvai, bet bent jau šiuo požiūriu paveikė teigiamai. E, senas ne vietoj stovintis šlamštas, tiesiog e, išnyko. E, Savanorių prospekto, Raudondvario plentą, šiek tiek e, Petrašiūno ir, ir kitose vietovėse, šančiuose, tose pačiose, vis dar tas, taip sakant, moraliai, o dažnai technologiškai ir techniškai atsilikusių gamyklų elementas buvo ir buvo jisai gana, gana ryškiau. 8-9 e, dešimtmetį, čia tos bendros architektūros teorijos, jos Lietuvoje na, nekeliavo vien tik iš Maskvos. E, matot, buvo socialistinis ten tas lageris ir leido bent jau na, netiesiogiai susirašinėti, o kartais gal ir konferencijas nuvažiuoti į socialistinės valstybės – Lenkija, Čekoslovakija, Vokietija. Tai kurį laiką tokiu labai patrauklių, patrauklių idėjų šaltinių buvo būtent Čekoslovakija. Ten va tų tokių zonuotų, darbininkam pritaikytų miestų, jų jau tarpukariu buvo statyta ir pristatyta, e, buvo iš ko pasimokyti ir plus rašyti, kad štai man patinka ten kokio amerikiečio idėjos, tai galėjo ir nukentėti. Ir Stalino, ir ne tik Stalino, ir Hruščiovo metais, už teleklupšiavimą prieš vakarus. O idėja iš demokratinės Vokietijos, iš sovietinės Lenkijos, nemažiau sovietinės Čekoslovakijos, ją galėjai pateikti kaip visiškai priimtiną, adaptuotą. Jei vietiniam komunistam tinka, tai kodėl mūsų gali netikti. E, taip toks vakeistas modernizavimas architektūros ir miesto statybos sferoje vyko. E, dar vėliau, tai 8-9 dešimtmetį, ėmė kopijuoti Suomiją. Kartais, tiesą sakant, ne tiek kopijuoti, kiek projektus tiesiog vokti. Su, Suomiai nelabai slėpdavo, versdavo į anglų kalbą. Suomija satelitinė Sovietų sąjungos valstybė buvo užsienio politikos ir kariuomenės rytį. Na ir dabar ji tokia pusiau pusiau mm, suvereni. Na, nesvarbu. Svarbu, kad buvo šaltiniai, iš kurių gaudavo idėjas, informaciją ir, ir, ir architektūrinės madas ir stilius. Nebuvo visiškai atsilikę kaip kažkokie e, kaimo tamsuoliai. 8-9 e, metį tas zonavimas įgavo ir, ir e, sudėtingesnės formas, galit pasižiūrėti 12 skaidrėje, kaip tai įsivaizduojama. Na, žodžiu, Turi būti istorinis architektūrinis e, centras, kuris atlieka pramogų, na ir, ir, ir valdžios ar kultūrinio gyvenimo, galbūt ir, ir komercinio, ta prasme, parduotuvių, parduotuvių zona toksai, va, centras ir centras. Na tai Kaunas šiuo požiūriu taip, į, į, į tą pusę. Jį turi sukti, supti kokią nors industrinę zoną arba komercinę zoną. Tai nebūtinai gamyklos, bet, sakykime, ten ofisai ir, ir, ir, ir panašus dalykai. E, toliau priemešių zona, na, visokių kotedžių. E, už jų pra, prasideda, na, tokia šešėlio zona ar prieblando zona, e, kur, kur individuali statyba, seniau egzistavusios kažkokios vietovės įtrauktos ir galiausiai visą miestą supa iš viso, jau, jau už ribų esantis e, arba kotedžų gyvenvietės, ar, arba tokia urbanizuota buvusi kaimietiška erdvė. E, kaip keistai beatrodytų, Kaunas taip ir vystėsi. Tarsi pagal kažkokį planą, nors jokio plano šitokio nebuvo. Buvo Kauno miesto raidos e, planas ir kaitaliojo tą planą trys kartus sovietmečių, bet e, nieko panašaus neplanavo. Viskas gavosi tarsi natūraliai. O natūraliai gavosi milžiniška Kauno ekspansija, kaip, kaip e, urbanistinės erdvės. Ir ji ne tik Kauno plėtra vyko, bet vyko ir įtraukimas greta esančių gyvenviečių, įtraukimas į didelį didelę begalinę, e, begalinį urbanistinį aglomeratą. Na, tiesą sakant, dabar, kad nuo vieno Kauno galo iki kito nukeliaut, tai jau toks dienos pešiųjų žygis gali būti. E, pradėti nuo, nuo kažkur ten e, Muravos iki, iki, iki Nevėžio, iki Raudondvario. Bet Taigi nesibaigia iš tiesų Kauno zona su Kauno miesto riba. Toli gražu nesibaigia. Čia Matijošaičio idėjos prijungti Kauno rajono bent jau dalį jos netokios ir fantastinis. Tai, tai būtų tik tai esamos būklės įtvirtinimas juridiškai. Da, nesutiko. Ne, ne, ne, baisiausia pasipriešinimą sukėlė. Pagalvoja, kad čia Matijošaičio kažkokie kvailiojimai. Netokie jau jie ir kvailiojimai. Kauno tai erdvėj na tiesą sakant, Rūkla, Karmėlava, Garliava, Raudondvaris, jie tiesiog priklauso, tai sudėtinė dalis. Kauno rajone greitai daugumą gyventojų sudarys žmonės, sudarys žmonės kur, kurie iš tiesų yra kauniečiai. Kaune dirba, Kaune mokosi, Kaune gydosi. Žemdirbiais senai jau nebesantis. Ir kur bežiūrėsime, ar Vičiūnai, ar Kauno Mario visas regionas su, su visais e, Kauno Mario visom pakrantėm, na, ką jie ten bendro su Kaišėdorės ar, ar, ar su kokiais kaimiečiais, kaimiečiais, kai nieko. Ar Rokai ir, ir vardint ir vardint. Na, jau, a, tiesa, beje, galėčiau pasveikinti, taigi Vytauto didžiojo universitetas rajone atsidūrė, nei iš šio, nei iš šio, nei iš to. Žemės ūkio Stulginskio universitetą agrarinį prijungus, dabar mes turim pastatų ten tose noreikiškėse, kad kad formaliai žiūrint tik pagal plotą, tai kaimo universitetų pasidarėm. Na, džiaugtis nėra ko, bet iš kitos pusės koks Oksfordas ir Kembridžas kažkada irgi tokie, irgi tokie kaimo universitetai buvo. Gerai, jokauju, <laughs> be abejo, pereinam prie, prie mm, e, tam tikrų 60-mečio idėjų. Tos idėjos buvo, buvo, buvo, buvo tai reikia statyti naujus namus, e, vystyti ištisais kvartalais statyti. Nebe pavienis, ne individualius, o statai va, trijų, penkių aukštų pastatus, dar blokinės statybos nebuvo, bet jau silikatinės plytos nuo berods ten ketvirto dešimtmečio Kaune gamina ir tų silikatinių plytų dėka, tų dėka, gyti gana baisius, gana vienodus pastatus, kuriais galite pasigražėti tiek e, Vilijampolėje, tiek, e, o, turbūt ir pasigražite, jeigu bendrabutį gyvenant, važiuojant, važiuojant gatvę. Dar jeigu to grožio trūksta Petrašiūnas, visada mielai kviečiami esate. Pasikartosiu geriau dienos metu ir, ir ne po vieną. Šalia tų vat, namų imami kurti ir, ir tam tikri traukos centrai. Parduotuvių, ypač didelių, ne. O ką ten sovietinis gyventojas veiks toj parduotuvėje? Tai šias lentynas žiūrės, tik nervuosis. Ne, klubai arba kino teatrai. Tai ir jie statomi ir būtent tada tas tinklas susiformuoja. Vėliau jis šiek tiek dar, dar praplečiamas, čia ypač, e, sakykime, Moravos rajone Kauno kino teatras, Eigulių, Šeigulių berots, kas ten vedolynas padarytas ir kas. E, prie Girstupio nu, dar vienas naujas kino teatras pastatomas, bet, bet pagrindas padėtas anksčiau šeštam, septintam dešimtmetį. Ir tiesą sakant, taip, kai kurias vietovės Kauno toponimika, būtent tie kino teatrai ir, ir po šiai dienai, taip ir vadina kauniečiai. Jeigu žino, kur tai, tai ir pasakys. Čia ypač turbūt jokinga su Kauno yra. Ten to kino teatro nelikė, greta porą prekybinių centrų, bet jeigu Kaune paklausė, kur yra Kaunas, tai vyresnis Kauno gyventojas drąsiai pasakys, kur yra Kaunas. Ne, ir ne tik va taip aplink pirštų pasukdamas, kad čia va. Ne, sakys, ten savanorių prospektą, prie sankryžos ir, ir Kaunas ir yra. E, bet tie projektai taip buvo. Na, Kaune miesto planavimo institutas visas veikia, tai ką, ką jau čia stebėtis, kad, kad nebus. E, ne visus juos realizavo arba realizavo ne iki galo. Ir iš pradžių tas va, modernios, modernios, nebe stalininės, o funkcionalistinės architektūros e, bandymą jie lietė tuometinį Lenino prospektą, dabar Vytauto prospektą. Bet jie taip lietė keistai, tokiu taškiniu daugiau užstatymų. Vos ne kas antram kvartalė po, po tokį vieną ar kitą nau, naują statinį. Na tai vienas prie autobusų stoties. Turėjo baldų parduotuvė būti Kaune. Parduotuvę pastatė, paaiškėjo, kad baldų Sovietų sąjungoje nėra ir kaip būtus eiliai turi laukti ir, ir talonų sistema skirsto, taip ir baldus. Darbovietės skirsto pagal eilę ir to eiliai tam, kad nusipirk sofą, galėjai laukti e, metus, du, trys, penkis, kiek norėjote galėjo ir laukti. Tai sofa sofam, tai tokios pačios eilės buvo, buvo, buvo radijo imtuvam, buvo spalvotam televizoriam, buvo net ir dujiniam plitelėm, šaldytuvam buvo eilės darbovietėse. Na, tikrai, ne, ne tarybų, ne Sovietų sąjunga buvo eilių sąjunga. Tai vietoj baldų padarė buitis, tokia pirmas Kauno supermarketas, nes ten įvairūs labai e, prekių skyriai, skyriai ir šalia autobusų statis, na tai natūralu, kad e, kol neuždarydavo, žmonių būdavo pilna ir daugiau negu reikia. E, jeigu gyvenate bendrabutį ir gyvenate vadovų bendrabutį, na, tokiam daugiau mažiau normaliam, tai aišku gyvenate Baltijos viešbutį buvusiam. Taip, ten turėjo būti viešbutis, na, na jis ir buvo ir veikė sovietmečiu, e, kol, kol, kol neperdavė vadovų. Jame turėjo būti ant stogo kavinė, kurios taip ten normaliai ir, ir, ir neįrengė, ir turėjo būti ten ir dabar kažkokios ten automobilių saloną buvo vos nepadarę, dabar tuščia stovi, ten turėjo būti tarpmiestinė telefoninė stotis. Na, šitų inovacijų Kaune būta. Viena iš tokių įdomiausių, ko gero, buvo e, video telefonas, kurį įkūrė 70-metį. Tik, na, skambini ir vaizdą matai, su kuo šneki. Tik visa bėda, kad gali skambinti tik tai į kitą video telefoną. O tam, kad paskambinti, kad tas žmogus, su kuriuo nori pakalbėti, matyti, turi iš anksto tai suderinti paprasto telefono pagalba, ar, ar telegramom, ar, ar dar kuo nors kitu. Nepritapo, nepritapo. Mm, tokia keista technologija nebuvo įgyvendinta. Nemuno kavinės projektas, galite matyti. Šitas buvo pastatytas, pastatytas prie šešto forto, ten trijų mergelių restoranas. Restoranas numeris vienas, taip sakant, Kaune. E, vėlesni vėlesnė architektūros ir e, urbanistikos mintis buvo žengę žingsnį į priekį. E, suvokta, kad nieko gero iš tokio taškinio statymo nesigauna, reikia statyti visą didelį kvartalą, kuriame gyventų ten koks 10 tūkstančių gyventojų ir jame sukurti visas būtinas kasdieniniam būtinį gyvenimui paslaugas. Na, kokių reikia paslaugų dažniausiai piliečiai? Policijos reikia. Po bendravimo su policija, medicinos paslaugų, poliklinika, kad kažkur būtų, ne per toliausiai. Reikia maisto, Tai turi būti parduotuvės ir ne tik maisto, ten visko reikia, ką nusipirkti. E, po to yra ten, na, kirpyklos, bent jau minimum kažko tokio. E, skalbyklos turi būti, biblioteka turi vietinė būti. E, turi būti ne tik maisto parduotuvė, bet ir natūralu, kad ir gėrimų, nes priešingų atveju policija neturės ir medikai kuo užsiimti. Turi būti taros supirktuvė. Turi tiesiog ir policijos nuovada normali būti. Ko visada reikia žmonėm, kasdien. Vaikam darželių reikia. Na, šiuo požiūriu Kaunas čia turbūt irgi yra su darželio šiuo metu krize, bet, bet vis tik dar ne, ne tokia tragiška kaip Vilniui. Daugiausiai dėl to, kad tuos vaikų darželius naujose kvartaluose iš karto planavo, statė ir jie gana, gana dideli buvo. Kvartalė, kur gyvenu, net trys. Bet tai negaliu atsidžiaugti. Na, ta prasme, kad, kad nepastatė kokios gamyklos ar sandėlių darželiai visą vaikų. Mokyklų reikia ir jos turi būti statomos, bet visas tas projektavimas turėjo vieną išlykščią savybę. Tie sovietiniai kvartalai, na visų pirma idėja buvo ta, kad uh, kartą į savaitę nuvažiuoji į centrą, ten teatrą aplankyti, ar muziejų, ar, ar šiaip kažkokį dvasinio piano pasisemti, arba jau pirkti kažkokį automobilį ar, ar, ar ką nors tokio. Uh, na ir restoraną aplankyti. Beje, taip, prie tų prekybos centrų visur kažkas panašaus į restoranus, lūdės ar, ar dar ką nors. Taip pat buvo, buvo projektuojamas ir, ir, ir statomas. Kai kurie iš jų, kaip berželis, na bent jau forma išliko beveik nepakitusi. Na, dargi taip, bankų reikia skyrių, tiksliau, to bankų nebuvo, buvo vadinamos taupomos kasos. E, kokios nors specializuotos parduotuvės, ten radiotechnikos ar dar ko nors tokio valinės. Ir, ir. Bet Tai gerai, visus savo poreikius turėjai patenkinti kvartalę ir neišeidavo jų patenkinti. Tie prekybos e, paslaugų centrai, jie būdavo per maži ir išeidavo, kad vienam yra knygynas, o kitam yra kirpykla. E, vienam yra policijos nuovada, o pašto skyrius yra trečiam. E, žmogus savo tuos kasdieninius poreikius tenkindamas, Kaune sovietiniam 80-metį turėjo blaškytis po tris kvartalus, jeigu jam ten prireikdavo ko nors greitai ir, ir, ir, ir na, sutvarkyti susitvarkyt, kad ir, aš sakykime, ar, ar asmens ten dokumentus, ar, ar, ar, ar kažką nusipirkti, nusiskusti, knygą nusipirkti, ar, ar biblioteką aplankyti. Na, jo labiau, žinot, ne kasdienį restoraną norisi, norisi kavinę, o kavinės nėra, laškiesi kitur. Arba atvirkščiai yra lūdė, jie ten kojos nesinori kelti nes su bokalu per galvą gauti niekam nesinori. Viso to būta ir būta labai nemažai. Kita bėda sovietinių tų statybų, tai pasiutusiai lėtas tempas. Namus pastato ir spjauna į viską 15-18 metų. Kada nors pastatysim polikliniką, kada nors mokyklą, kada nors prekybos centrą užbaigsim. Ir jos galėjo statyti 8, 9, kartais 15 metų ir, ir statyti, statyti ir niekaip neužbaigti. Arba iš dalies tik užbaigti. Tai tiesą sakant, Šilainio, kadangi ten iš viso jau spjovė buvo į viską, tai ir dabar dar ten tų baigtų, ne, ne, neužbaigtų tokių statinėlių yra. Užtrukdavo, užtrukdavo, kol tas e, toks vietinis mikrorajonas imdavo funkcionuoti kaip, kaip normalus urbanistinis centras. E, bet buvo ir teigiamų dalykų Kaune, kadangi Kauno gyventojai Aš tos statistikos netikrinau, bet ji sklando, taip sakant, e, daug kur. Automobilių daug turėjo sovietų sąjungoj iš viso individualus automobilis stalino laikais čia buvo reta privilegija ir išimtis vėliau savas gamyklas pastačius užpylė iš pragaro e, sukurtų automobilių modeliais zaporožiečiai maskvyčiai žiguly ir, ir volga nuo keturių tipų baisiai brangus neadekvačiai pagal pajamas nes na žinote volga apie 10 tūkstančių su pilna prabangia komplektacija 12 tūkstančių rublių Nu, tai čia beveik 40 tūkstančių dolerių. Čia jau išeitų kažkokia tokia pusiau sportinis automobilis prabangai neregėtai. O iš tiesų, na tai karstas su keturiais ratais. Ne, ne, ne ką ten daugiau gero galima apie Žigulį ir Maskvyčius, kurie pigesni po 7-8 e, tūkstančius. Na, o jau ten tas mm, nesusipratimas su keturiais ratais zaporožietis, na ir jis keturis e, tūkstančius kainuodavo, penkis beveik. Mm, turint omeny, kad Sovietų sąjungoje primityviausiam lygiu buvo kreditavimo, ipotekos ar, ar vartojimo kreditų sistema, buvo bet ten tokia tai, tai dar ir sukaupti tokią sumą, o sumokėti reikėdavo iš karto, išsipirktinis pirkimas buvo labai retas dalykas. Ir tai tokį galėjo leisti savo šaldytuvui ar, ar ten televizoriui, o ne automobilį, ir jo labiau nebūtai. Na tai, tai taip, bet, bet Lietuva pirmavo automobilių skaičių vienam gyventojui Sovietų sąjungai, o Lietuvoje pirmavo Kaunas. Tai galima sakyti, Kaunas buvo Sovietų sąjungos automobilių automobilisto ar, ar, ar vairuotojo ar nežinau ko centru. E, gatvės imtos na, ir ačiū Dievui planuoti plačios. Na, galit pažiūrėti 16 skaidrį. Jos dabar tie tarpai nurausti, nes kai, kai jas statė ir, ir planavo, atrodė, kad dvi juostos gatvėje ir dar vienai krypčiai, tai čia daugiau negu reikia gyvenime. Uh, tiek pramonės, tiek, tiek iš dalies taikos, tiek, tiek ir krevės prospektai, jie, jie buvo su tarpiniam plačiausiam žaliom juostom, nes, na, neusikimždavo. Kaune ir dabar yra baisiausia problema, bet sovietmečiu Kaunas išsiskyrė tuo, kad projektuojant šiaip taip įtikino, kad prie vieno namo turi būti numatytas mašinų stovėjimo aikštelė bent 10, e, o geriau 12 automobilių. Nes visi aiškino, kad o kam čia tiek daug reikia, penkių užtenka, keturių vietų sto, stovinčių, nes vis tiek automobilių nieks neturi, kam. E, garažų tų pusiau legalių, nelegalių, laikinų manija tiesiog egzistavo. Na, iš dalies dėl to, kad kadangi automobiliai baisiai brangus, juos žiemai konservuodavo, pastatydavo ir jas nevažinėdavo, kad netyčia nesurudytų ar, ar nepaslystų ant ledo. Čia beveik trečdalis mažų mažiausio, šiaip 40 procentų automobilių žiemą nevažinėdavo. Tai aišku, kad ta apkrova transporto buvo gana, gana menka. Palyginus su tuo, kas dabar darosi miestuose, tai čia fantastiniuose filmuose taip neįsivaizdavo, kad šitaip gali būti. Bet pasikartosiu, Kaunė Kaune, e, projektuojant tuos mikrorajonus, šitą problemą pavyko gana sėkmingai išspręsti. Buvo kitų neišspręstų. Daug tų, tų prospektų jie eina, keliauja kažkur ir baigėsi vos neaklygatviu. Nėra plačios išvažiavimo iš miesto sistemos. Čia aš jau nežinau, toks įtarimas tiek kyla, kad buvo statoma tam, kad uh, kariniam priemonėm būtų lengviau kontroliuoti tokius miestus. Uh, Na, su dviem šarvuočiais gali kvartalą apsupti ir, ir kulkosvadžio pagalba niekas neįeis, neišeis. Iš miesto tokių sovietinių išeiti netyčia beveik neįmanoma. Na, patys pamastykite, kaip va, jeigu staiga sugalvotų, kad jūs reikia pagauti. Kiek yra kelių tam, kad iš Kauno išeiti išvažiuoti mm, dviračių ar, ar viešo transporto. Paaiškės, kad užteks dešimties policininkų ir visi pagrindiniai pasitraukimo iš Kauno maršrutai ir keliai bus užblokuoti. Va tai puikiai viskas, apie viską pagalvota mm, šiuo, šiuo požiūriu. Už tai transporto požiūriu tai yra košmaras. Į vidų sugrūstos mokyklos, darželiai, o kartais ir prekybos centrai, jie taip pat e, turėjo rimtų bėdų idėja buvo kilusi iš amerikietiškų miestų ir miestelių, kuriuose mokykla labai dažnai būdavo va, toks visuomeninis centras. Sovietinės mokyklos tai geriau greičiau visuomeninė dykvietė negu centras, niekas ten nieko nelaukdavo, nieko ten gero ir nebūdavo, jokių susirinkimų mokyklose, bent jau miestuose nerengdavo ir, ir tiesą sakant, tų naujų būtų Mm, kvartalų gyventojai, kai bendruomenė jie neveikia. Tai atomizuotos šeimos vieni kitų nemėgsta ir, ir nenori nieko bendro e, turėti. Na ir aš pats gyvenu vienam iš tokių namų. Pusės laiptinės gyventojų aš nepažįstu ir ne, nenoriu pažinti. E, pažįstu tuos, kurie man lubas užpila ir tuos, kur, kuriuos aš užpilu. E, na kiti tai ten greičiau dar iš iš kažkokių senesnių laikų te tai, te tai tėvų bendradarbiai na tai su jais kažkokius santykius palaikau o šiaip viskas ir čia nėra mano autizmo rezultatas čia va tokių modernių sovietinių ir ne tik sovietinių idėjas atkeliavusios iš prancūzijos e, Le Corbusier ir, ir kitokių pasiekėjų e, mintis buvo realizuotas Sovietų sąjungoje gana gana įdomiai Kai vieną vienintelį kartą, tai yra Vilniuje, Karoliniškėse, šitą problemą pabandė išspręsti e, kitaip. Tai yra kvartalo, per kvartalo vidurį iš esmės nutėse pagrindinę magistralę tai gavo Lenino premiją. Bendrai Lenino premijų architektūroje valstybinės šitokios, pagrindinis apdovanojimas Sovietų sąjungoje kiek ten berods 20 tūkstančių rublių duodavo. Na ir prestižas be abejo kitas. Tai Lietuvoje tik tai dvi tokias buvo gavusios. Tai viena Kauno vienybės arba Juliaus Janonio aikštė, na, prie karo muziejaus aikštė, dėl jos suplanavimo, sutvarkymo ir, ir ir panašiai. O kita Vilnių Karoliniškis. Tai čia viena vienintelė ir labai reta išimtis, kuomet iš to uždaro kvartalo buvo pabandyta ir, ir, ir buvo padarytas e, kvartalas, kuriame, na, bent jau šiek tiek galima gyventi.